Mira, porque esto es así, en este país. la yo cuando comen se verdad que un poco la misma también. ¿eh? No puedo evitarlo gente habla. No, aparte del cambio climático, lo que a veces me encanta. ¡Basta! Y me flipa. dijous 24 de gener de 2013. Escoltau Paraula de Tortuga per Ràdio Tortuga. En bon mallorquí se diu que si fa fred, estrany es culet. Aquest hivern pareix que s'ha refredat de cop, quan s'ha publicat la quantitat d'aturats inscrits a les oficines de l'atur al final de l'any 2012. Tots els informatius d'avui obrien amb una inquietant xifra que s'apropava als 6 milions. Sis milions seria una xifra inofensiva si parlàssim de, per exemple, les bactèries que podem trobar en els waterclothes d'alguns estudis de ràdio. Els amants de les ciències esotèriques veuen en el número 6 implicacions diabòliques. No sé què deu pensar en Mariano Rajoy de tot, de tot això. Per nosaltres no és més que una altra xifra crec que si la posem en context, envoltada de les xifres aflorades a comptes corrents suïssos, que se transformen misteriosament en bitllets dins sobres de colors, o xifres de, de bitllets que accidentalment omplen maletes de familiars de polítics catalans. Així, amb aquesta perspectiva, s'entén que el número de 6 milions serveixi per acabar amb la moral de molts de ciutadans d'aquest país. Per parlar de xifres tenim avui eh, uns convidats realment especials. Tenim en, Josep Lluís Toledo. Hola, bona nit. Espero que mos sabràs donar moltes lliçons, tu que tens una mentalitat matemàtica. Bueno, intentarem. Tenim també en Macarena Llull. Bona tarda. Jo no sé si t'agraden més els números o les lletres. Jo són de lletres, però a vegades les lletres i els números estan massa relacionats. I Idò, intentarem fer una combinació. I també tenim en, en Tom. El <laughs> que passa és que no li han posat micròfon perquè no se, no se l'entén mai quan xerra. Tom Moc Moc Moc, el supertracker de Kentucky. Quina edat has dit que tenia en Tom? 15. 15, 15. Sí, ja comences a tenia edat suficient per parlar també en els micròfons de Ràdio Tortuga. I, I tenim també en Carles... Eh, que bueno, que hiciste? Per una vegada ho he pronunciat bé. Sí, ho has dit bé. Sí. Springle. Springle. Pringle. Sí, Springle és una secció de notícies absurdes que cada setmana vos oferim per obrir aquesta tertúlia. Així que, sense més eh, tonteries... Passam a les tonteries de Barès. Ahí va. Thank you. Molt bé, començam amb Springle, com cada setmana, amb aquestes notícies que sembla que no són vera, però són vera. I no estem xerrant de les que surten a les catxaleres de, dels mitjans de comunicació, que apareixen també que van de conya marinera, però no, estos, estas han passat de verdad, però no nos van a volver locos, ni van a determinar nostres vides en el futur, ni nos van a someter a la dictadura del mercat, ni nada que se li parezca. Eh, per la secció d'avui volia començar amb un, amb un àudio, que si vos sembla bé, vos posaré, o veurem qui ho pot reconèixer. Esteu preparats, companys? Vinga, estem preparats. Preparats. De seguro que estàs preparats. Vale. Però, de veritat. Vinga, anem. Vinga. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Prepárate a morir. ¿Qué no chona, qué? ¿José Sacristán? José Sacristán, ¿pero qué me dices? No, vas a parar, José Sacristán. ¿Dónde vas, José Sacristán? Tú le das una espada a José Sacristán, vete tú a lo que hace. Eh, acabo de oír en la radio que ha hecho una peli. Sí, bueno. Eh, José Sacristán es un de que que Dios... Sí, pero... No sé. A mí me encanta José Sacristán. Ah, bueno, pues nada, retiro lo dicho. Lo que pasa ah. es que a le he visto una película de espadachines. No, y no creo que lo veamos. Yo siempre cofonía a um, em, Imanol Arias, no sé por qué. Era como José Sacristán y luego el de verdad, que era Imanol, ¿sabes? Era como... Uno era medio en coña, un poco así como de destape, y el otro era de verdad, el lute. ¿No? ¿No eres sí? El lute sí, sí, el lute era... Eres altra. Bueno, no sabeu lo que es eso? sí? Sí, hombre. Lo que ha sonado Sí, sí, sí. Sí, pues... això és aquella, aquell moment en què eh, Íñigo Montoya se vol vengar per la mort del seu pare i s'enfrenta a un senyor... Al no... seis, seis, Dedos, se llamaba sí. el malo. Ah, ah Seis Dedos de Casas Viejas. Ah. Mm, de ahí debía ser, porque no sé. Pero muere muy, muy bien el tío. No sé si los de Casas Viejas, viejas como mueren. Bueno, el caso es això ve perquè per una d'aquestes notícies de Springer que es que eh, eh, una camiseta de la princesa prometida, que es el de que esta película, eh, crea el pánico en un avión neozelandés. Y es que resulta que había un señor que era muy fan de esta película y duia una camiseta amb una estas que te como una pegatina de fiesta que pone Hello, my name is... y todo seguido posaba, Mi nombre es Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y la gente se volvió loca, se cruzó. però la gent està molt malament, no? Pues hombre, sí. Almenys muy... no tenen cultura, perquè això ja és... és... És una frase com popular, quasi, quasi, no? Hombre, tenint en compte que és un dels personatges del cine més recordats de tot els temps, pues, eh, sí, és bastant estrany. A més, els passatgers eh, deien que ho consideraven, un, lo consideraven amenazante i se discutió entre tots ells hacer un motín obligar obligarle a desembarcar. Ah, de hecho, se le exigió que cambiara de camiseta, pero claro, el hombre decía, debajo de esta lo que tengo son pezones, no tengo nada más. Y va a ser peor lo que vais a ver que lo que os estáis imaginando. Pero bueno, le iban a una, a una persona de vigilancia, total el y el tío, bueno, pues el cinéfilo este eh, dijo que, bueno, le había parecido una reacción un poco tonta, pero que también era muy gracioso. Que se le agradecía poder contarlo. En el final se va a pesar ¿eh? Yo creo que sí. En eh, Mandy, eh, eh, Mandy Patinkin, que es el tío que va a hacer de Íñigo Montoya, por ser, ha comentado que esta semana que están, comienza están por y que hay al menos tres desconocidos al día que me sueltan la frase cada día. Y que esperan que coja cualquier cosa para jugar a las espaditas con ellos. Esto te pasa por hacer de Ñigo Montoya, chaval. Però això eh, deu ser una cosa molt freqüent, no? Home, sí. Mira que, que el tio està molt canviat, eh? Perquè ara surt a eh, Homeland i altres sèries i tal, i és un tio que no té res que veure amb el que era, però mm, el reconeixen, sí, senyor. Mira, tu, tu veus un tio, o sigui, mm, no sé, un, un tio gran, eh, a una playa amb aquell banyador de color vermell i que i, i tot d'una relaciones amb un vigilante de la playa, que no sé ni que nom. Pero lo que pasa es que. en Hasselhoff. David ah, Hasselhoff. Pero Hasselhoff en, Mitch Buchanan. Mitch Buchanan, claro. En Carfa metéis papel, ¿no? La vida real. Ah, pues eso que sí, Pero ahí primero va a hacer el coche fantástico Que es mm. historia. Tela marinera también. la <laughs> sí, de esas dos caras. Curioso, se diría que es el mismo personaje que ha ido evolucionando, ¿no? A lo largo del tiempo. Porque luego hizo Los Vigilantes de la, noche, que eso tela marinera también, ¿eh? Ah, mira. Esa fue este- la, releche. Aquí Este no me lo sabía no Bueno, pues vuelvo el recopetín. Venga, vamos al siguiente. Eh, esto va por ti, Pere. Llega el reloj despertador que lanza descargas eléctricas. Enhorabuena. Por fin llegarás a tiempo al trabajo. Y esa ni por pasar a per posar a que este Pues sí que hemos fallado falta porque ya sabes en qué hora arriban. Cada uno es hora que Si los escuchantes empiezan a oír ruidos de puertas, pues ya saben a lo que nos atenemos. Esto es lo que tiene cuando hace las cosas gratis. Venga, una otra. Aquí lo mejor, Ministro japonés de finanzas pide a los, ancianos, a los ancianos que se den prisa en morir. Y repito, estas, estas noticias son de verdad, han pasado, ¿eh? Están pasando. Sí, sí. Ahora, es tío molt educat, eh? El tío el problema económico no se resolverá a menos que ustedes se den prisa en morir. Por favor. Mm, bueno, eh, sentido práctico. Bé, de qualque manera aquí estan fent el mateix, eh? No mos estan demanant, però quasi, quasi mos estan obligant. Hombre, jo almenys agrairia que m'ho demanessin, per favor, com, com ha fet ell, vull dir, en tota l'educació del per món, això. que per favor se morin, claro. Allà la tassa de jubilats és del 40%. Sí, exacte, sí, de més de 60 anys. El mm. Lo que passa és que d'aquí a dir-los que se morin, pues no sé, potser hi ha una diferència, no? Bé, potser s'han de replantejar un, un tema que és la, la dieta del peix, es veu que si mengen peix i no tanta carn com a, al primer món, la longevitat, la longevitat és, és més llarga. Que bueno, el Japó encara és el primer món, eh? Avui dia. Sí, bueno. Bueno, eh, venga, otra. Eh, relacionado con esto, una residencia de ancianos de Pekín tiene una lista de espera de un siglo. Vull dir, això no és Japó, però bueno, també segur que els xineros també viuen. Un siglo, eh?, de lista de espera. Atentos, eh? Ja, però ells també són molt longevos, eh, Així, no? Sí, igual t'apuntes sí. quan, <laughs> quan, tens, t'apuntes quan tens un any i així, després d'un segle, tens 100 i pots però... ingressar a la residència. Bueno, és una bona idea. Claro. O, o incluso t'apuntes quan tengas menys 20, ¿no? Y de lujo a los 80 entras. O mentrestant que vagin a fer fotin a la Gran Muralla. Bueno, hombre, això, jo m'imagino que això és el que fan i per això tenen aquesta llista d'espera. Vinga, una altra. Un ladrón és detenido en Carolina del Sur tras seguirle por un rastro de panchitos. Vull dir, el tío va robar un montón de snacks, eh, per ser més y ese policía policia només va a de seguir shopping fins que seva. pulgarcito. Sí, el tío se ve que tenía mucha hambre. Bueno, eh, el misterio de la cabina telefónica de, espérate a ver si lo pronuncio, Arechavaleta, en Guipúzcoa. Resulta que un día eh, esta cabina telefónica amaneció con un jabalí muerto, pero cuidadosamente colocado, de 25 kilos, sobre la cabina telefónica. Y desde entonces, pues la gente se ha ido animando y ha empezado a aparecer, pues no sé, un día apareció una motocicleta, otra la llenaron de cuerdas y de ropa interior, y otro día había un, centro de frutas muy bonito colocado encima, y así pues a, cada cual se anima con lo suyo y va colocando sus cosas. ¿Tú qué colocarías, eh, Pere, encima de una cabina telefónica? Jo sap que darrerament m'acosta molt trobar cabines telefòniques. Ahir vaig haver de fer una, una telefonada des d'una cabina i va ser molt difícil. I no, no, no hi havia res, era una cabina, sense res a damunt. No, no, és que no sé si t'has no donat compte, però han reduït de, de volum. Ja no, ja no és una cabina, és, és un... Cubículo. Sí, és, és com una secadora de, de, de cabell d'una perruqueria, però una mica més gros. a lo ho han a per, para evitar que problemas y que pues ya no solo hay sino sino sinó per un de coses. Jo em fa gràcia i veus les instruccions i cada vegada són més Si marcas el no sé qué podrás descargarte un politono. Si hacen tal, no sé qué te regalamos un Whopper, ¿sabes? Y dices, Dios mío, ¿qué, qué es esto, no? Una cabina multiusos da un poco de miedo. Eh, venga, vamos con otra. La crisis llega al mundo lumpen. Asalta un restaurante con un cubo en la cabeza. ¿Me explicas lo que es Lumpen? Sí, Lumpen es el mon que oscur de, de un po xungueta. ¿El cubo? Y el cubo es un cubo, es una cosa que se pone en, bueno, en el suelo, se llena de agua y se friega con ese agua y tal, ¿sabes? Mm. O sirve para muchas cosas, ¿eh? También para apagar incendios. Sirve para guardar grasa de sacrificios humanos. Sirve para llenarlo de manzanas. S'han d'entendre amb això, que la gent així xunga ja no, no pot comprar No, iguals. vull dir, això és un tio que duia de tot, duia guants per no deixar eh, temes dactilars, duia roba d'aquesta de camuflatge, estava super preparat, el tio, però eh. en el cap, en vez de dur altra cosa, però duia un poal. Mm -hmm. Com a un casco. Sí, sense forat, sense res, vull dir, un poal perquè no el vessin la cara. Vale, vale. En vez d'un muntanya, un poal. Pero ¿qué pasa? Que el se s'ofegava y en un momento se va de... va de llevar y a partir pues, claro, se va perder la magia y y un el varen, a enganchar. enganxar. Sabe mal. no van a enganchar. Esto en, Carolina del Sur, el tío atracó un, atracó un restaurante. Pero y dijo, ¿qué me pongo en la cabeza? Mm, ¿El pollo asado sé qué? No, este poal. Y se lo puso. Y atracó, pero a medio le dio un sofoco. Y claro, un sofoco, un tío que lleva una pistola, pues es, es peligroso. Entonces dijo, hostia, pues voy a tomar un poco el aire. Entonces, claro, mm. eh, el objetivo no acabó de cumplirse. Claro, no va a poder nada de incógnito. Sí, eh, falló en la, en la metodología de trabajo. Y le iba a decir, pero uh, Vicente, ¿qué haces tú con, un, cubo en la cabeza y una pistola? Exacto. No, lo más gracioso Yo <laughs> soy tu hermano. Exacto, eh, <laughs> el, tío, que estaba ahí, en vez de sorprenderse porque le están atracando, dijo, joder, ¿pero qué haces con un cubo en la cabeza? Idiota, ¿sabes? Y no te preocupes, tú estás de Carolina del Sur tú estás acostumbrado a que vengan a bucis en todo, pero Montpoal en el SCAR no. Hombre, cada uno con su uniforme, ¿no? Bueno, venga. Eh, otra es muy guay también. Dibuja todas sus compras desde hace seis años. Sos una ilustradora que eh, vol denunciar el consumo excesivo, consumo obsesivo. Y por tanto lo que hace es que cada cosa que compra hace una ilustración. Y ahora está editando els llibres y la gent compra. Está guay, ¿no? Sí. Eh, mola porque denuncia el consumo obsesivo eh, creando un nuevo producto que a su vez vende, ¿sabes? Es fantástico. Sí, muy inteligente. ¿eh? Sí, realmente és, és coherente. Supercoherent. Supercoherent. Una persona con coherencia coherència interna. Sí, m'agrada. Son aquestes coses que passen avui dia. I, per, eh, i lo darrer no és una notícia, només volia explicar una experiència, si m'ho permets, perquè m'ha deixat flaseado totalmente. Acudí a una entrevista de trabajo el otro día una experiencia personal. Personal, sí. Ah, hombre, pero eso estoy, si un grupo de, terapia realmente. Ah, vale. Esto se puede a lo mejor analizar aquí, tiene que ver con el espíritu de los tiempos y yo me he perdido. Es que fui a una entrevista de trabajo el otro día y entonces me... ¿Quién es Art? Sí, yo pensaba eso también, pero... vaig arribar y aparte que vi 300.000 personas... que ya me esperaba eh, no vi ningún... ningú en, em, en em dos que... En, em, o sigui, ningú me a Només hi havia eh, dues y van a un mira, este es el test de entrevista. Y yo, como el test? Me dijeron, sí, sí, el test. Y yo, ah, mira, tienes que rellenarlo de esta manera porque luego esto lo pasamos por una máquina, y la, o sea, por, un ordenador, y el ordenador nos dirá quién es el elegido. yo yo, y y ya No, no si, No sé, si ser servir o no, no puedo servir. Y no, no, no, no, tienes que rellenar estas... Eran 170 preguntas, entre las cuales había algunas como, por ejemplo, ¿Estaría usted dispuesto a trabajar sin, remuneración para el bien de la empresa? La segunda, que también era muy buena, es, ¿cree usted que podrá traer nuevas fuentes de ingreso a la empresa? Claro. Claro, buenísimo. Sí, en eso estaba pensando yo cuando iba por el trabajo, en traerles pasta. Tendría que haber un maletín, claro. Decir, eh. sí, y de hecho, aquí la tengo, 600 euros. Claro. Y había otra pregunta que era muy buena, además teniendo en cuenta que esto era para el rollo socioeducativo, era para un centro de menores, y había otra pregunta que me encantó, que era, ¿lee usted detenidamente, además me gustó lo detenidamente, ¿lee usted detenidamente, que creo que nadie lo hace, los periódicos económicos? Nunca. Eso puse yo, pero claro, me equivoqué, evidentemente, porque no me ah, manda al trabajo, hombre. ¿Qué son esas páginas rosas? sí, esas como. Mm, sí, salmón. Ay, por favor, qué desagradable de leer. Sí, son estas. Pero, pues Pero, ¿quién lee las noticias económicas? no, y los periódicos, no las noticias. Los periódicos, son- o sea, tú te compras el periódico ese de números que hay ahí. ¿Quiere usted el de letras o el de números? El de números. ¿Qué te parece? Ya, y eso después después ho una máquina. Claro, yo pasan por una máquina que Elite ya i diu si, si ets adequat o no, o no ho ets per la feina. I segur que jo no ho era perquè no m'han dit que no que no ho era. Però tu en les màquines t'ho dues bé, no? Jo en les màquines me bé, però mm, ja li pones un test por en medio i ahí entra una figura que jo no controlo. Clar, el que passa és que tu havies de saber que anaves a fer un test amb una màquina, que era la informació que t'amentava. Exacte, i ho posaria en binari. Ah, efectivament. Però un, un se demana, vull dir, quan fas aquest test, tu te demanes, vull dir, aquesta pregunta, vale que m'han dit que sigui sincer, que esta pregunta, ¿realmente volen que sigui sincer? Vull Porque si, quieren que sea sincero, yo te puedo decir nunca, nunca, nunca, nunca, siempre, siempre, siempre. O sea, ¿quieres ganar un pastón? Sí, siempre. ¿Quieres más responsabilidad de las que...? No, nunca. ¿Quieres currar los fines No, ¿sabes? Però, claro, evidentemente luego pasa lo que pasa. Però que te demanin que sigui sincer i te posin un paper perquè llegesqui una màquina, això és un oxímoron. Sí, no, és algo aquí que no me funciona. Bueno, jo vos ho volia dir perquè ho tingueu en compte per si un dia vos criden, que ja sé que no és probable, però si un dia vos criden i nau, pues, ah, no, jo no vaig matxes. Està preparat. Ah, no, tu passes. Ah, no, jo, jo ah. no voldria fer feina mai a, a, a una empresa que m'ho volgués contractar. No, jo tampoc, no voldria fer feina mai, però bueno, esto es lo que hay. Bueno, chicos, pues con esto y un bizcocho y mañana a las 8, jajaja, jijiji. El momento de la risa se acaba, señores. Ahora viene todo lo serio y lo aburrido. Os dejo con los compis. Así que aquí acaba. Y de muchas gracias y despedim Springle. Eh, Springle. desempleados ha subido en 690.000. A la vez, la población activa cae y de ello se deduce que los puestos de trabajo perdidos son 850.000. Hay la necesidad de adoptar medidas ambiciosas que corrijan los desequilibrios estructurales de la economía y que permitan sentar las bases para recuperar la, la producción y el empleo. Esperamos que a lo largo de este año. I de les xifres que s'han publicat avui són de 5.965.400 aturats. Què trobeu d'això? Val la pena dir res? D'inici és que hi ha una trampa. El uh, que s'hauria de fer és uh, explicar quina és la població activa, o sigui, quin, quin, quin, quin tant per cent, o sigui, um, quina quantitat de persones entre 16 i 65 anys estan amb edat productiva, per tant, mm, que podien mm, pertànyer al, al, al món laboral, i d'aquí resta els que cotitzen a la Seguretat Social. I llavors la xifra no te dona, eh, en absolut, 6 milions. Però què vols dir, més, menys, com... Te dona molt més. És a dir, si tu no estàs apuntat al paro, tu no, no, ets, aquí. tu no ets un parat. Ja. De totes maneres, també han de contemplar aquella gent que fa feina sense cotitzar la seguretat social. Bueno, doncs fas una, fas una estimació de quin és el tant per cent de gent que té ingressos fora de, de, del circuit productiu oficial i ja està, ja, ja ho tens. Eh, però bueno, en qualsevol cas, mm, la xifra interessant és la que diu que són 800.000 que s'han donat de baixa de la, de la seguretat social. Sí, efectivament, en, es, en aquest eh? any. Sí. O sigui que vol dir que quasi un milió de persones ha deixat de cotitzar d'entrar dins del sistema productiu. Després, ui va, també eh, ha que dir que a part d'aquest drama és eh, el drama de veure de quina manera estan cotitzant des que estan cotitzant, no? perquè sabem que no només han, han davallat els números en persones que fan feina, sinó que les condicions de, dels contractes també són molt diferents a, a les que teníem fa uns anys, no? Vull dir, sabem que hi ha eh, contractes més curts, sabem que hi ha molta de gent que, a més, duia molt d'anys fent feina, que millor ja arriba en aquest marge dels 50 i pico d'anys, que tenen moltes més dificultats per trobar feina després d'un altre pic, i que aquests són els que han quedat en el carrer i altres que eren més joves han entrat però amb unes situacions molt més complicades, no? Vull dir, o sigui que crec que en realitat eh, cosa s'està posant molt complicada jo crec que el que volen és eh, mm, copiar eh, el model alemany. I el model alemany eh, maquilla eh, les xifres perquè eh, hi, ha un, hi ha un concepte que són els minijobs, que tu fas feina un dia o unes hores, o dos dies, segons eh, el caràcter del, del minijob, i te donen 400 euros d'assignació. Això automàticament t'esborra te de la llista d'atur. I, I és important eh, saber a, a, fins a on, o sigui, quina rentabilitat, quin, quins beneficis mm, futurs de cara a la jubilació eh, obtindria aquesta persona. Aquesta persona, per un any de treball, de treball de minijob, li suposaria 3 euros i algo de pensió mensual en el 65 o el 67 o en el 60, en el, eh, en el temps de, de la jubilació que tinguin allà. Vol dir que si treballes 30 anys d'aquesta manera, te toquen 90 euros de jubilació. Sí, aposta eh, sí que hi ha gent a Alemanya que, que tenen ni dos ni tres, sinó quatre feines, per exemple, no? Perquè això, perquè de més d'això que dius, cobren 3 i 4 euros a Alemanya. Cobren 3 i 4 euros s'hora mm, de fer feina. Per tant, i una altra data que també he escoltat avui, he sentit avui que, que trobo que és prou interessant, és que en, en, en el període que s'està analitzant han sortit del nostre país una força productiva de 160.000 persones. I els capitals que han sortit també, que això també, no sé exactament quins són els números, però eh, impressiona. No, està clar que en l'actualitat les coses s'estan polaritzant des d'un punt de vista increïble, perquè hi ha, ara <laughs> actualment hi ha dues opcions. O ets un aturat o ets un treballador precari. És a dir, abans, eh, fa uns anys, tenir una feina de menys de 1.000 euros era un insult. Ara, tenir una de 600-700 euros és sóc un afortunat, eh, tinc una sort impressionant, és a dir, el món ja està pràcticament polaritzat i, clar, fins, fins en quin punt eh, això és producte de les circumstàncies o també de, del propi sistema que ja ens fa oblidar-nos d'aquestes victòries que havien guanyat al llarg dels anys per centrar-nos en lo bàsic. És igual en quines condicions facis feina, l'important és que facis feina. És a dir, oblidam els nostres drets perquè hem de menjar primer. Eh, és un aspecte molt perillós i tal volta, quan s'acabi la crisi, no sé quan, eh, tornarem en aquest punt de recuperació dels nostres drets, de, de pensar un altre pic en anar més enllà, o ja el propi sistema ens impedirà arribar en, en tot això? Vos, però es bé si vos pos un, un altre àudio molt curtet, és per il·lustrar una mica eh, aquest dato que s'ha de donar ara de, que estem quasi en 6 milions d'aturats eh, que pareix tan increïble i tal, doncs per il·lustrar aquesta, eh, aquest fet que realment no és que no sigui increïble sinó que estava anunciat ja de fa estona Yo creo en las últimas funciones que he hecho Eh, hacia el 2012-13 eh, la tasa de paro puede colocarse en España entre el 26 y el 31%. Analicemos España como genera PIB a través del turismo, a través del automóvil, eh, a través de la construcción, mm, elementos que no va a poder mm, sustituir, elementos que no va a poder reemplazar para mm, generar nuevo PIB. Es decir, en España va a haber una caída de PIB importante, va a haber un aumento del empleo, del desempleo muy importante. I d'això de en Santiago Niño Becerra, una entrevista l'any fa tres anys, gener del 2010 i pareixia, eh, bueno, ell ja ho havia anunciat en el 2008 a un llibre que se diu La crisi del 2010 la qual ja anunciava que hauria aquest, aquestes xifres d'atur i, i en aquesta entrevista pues, un poc més endavant pues, diu que efectivament s'ha anat eh, retrasant una mica però que, que, que anàvem en aquest camí no? i ara ens hi trobem Avui, eh, l'altre dia va, va en el diario.es un article que deia que eh, d'aquí a 10 anys el nivell de, de gent eh, amb un nivell de pobresa serà del 40% dels habitants de l'estat espanyol. Això que tenim a Garena de si recuperarem els drets que ara estem perdent o no els, estem, o, o, o no els recuperarem, què, què penseu d'aquest tema? Jo penso que no només no els recuperarem, sinó que en aquesta nova teoria de la relació directa entre el, els empresaris i els treballadors, que és la cara se mos està imposant, eh, s'estan <laughs> creant situacions que fins ara mos pareixien impossibles, com per exemple, i això en xerràvem l'altre dia també, eh, persones que mm, fan feina gratis, amb l'esperança que l'empresari en un moment donat els vulgui recollir i els hi doni un, un puesto de feina. Però ja la gent, evidentment ja desesperada, ja no s'ofereix com, com a treballador, s'ofereix com a voluntari sense cap tipus de, de paper per mig, eh, com a voluntari, per intentar caure bé en l'empresari i que d'aquesta manera guanyar-se el puesto de feina, que després ja veurem de quina, de quina manera la vertebra, no? Però sí, sí, això està passant avui en dia. I hi ha gent que no és precisament de recent sortida de, de l'escola, sinó vull dir gent molt formada, gent que du molt d'anys de feina, que està molt especialitzada i que se troba en una situació que o fa això o pot esperar nit i dia a que, a que li caigui una, un puesto de feina, una oferta de feina a les mans. Estàs descrivint eh, un concepte que es diu el meritori. El meritori era una categoria professional de que tenia un epígrafe en la, en la seguretat social que estava per sota de l'aprenent. O sigui, o sigui l'escala de baix cap amunt estava meritori, aprenent, PO, oficial de tercera, de segona, de primera. Eh? Aquest era el. I el meritori, o sigui, li donaven una propina, eh? en funció de un poquet de, de veure com, com encaixava. I, i el, el pròxim pas, després d'haver haver après quatre coses de l'empresa i havia, havia demostrat vinculació a interès, <clears throat> després passava aprenent. Això també és de el passante, sobretot tu tens... no, el passante, el passante eh, jo el passante el conec com a, com a dins la, eh, dins, dins, dins de l'abogacia. Sí. L'abogacia era el passant era un, un que ajudava eh? sí. i que i que puntualment doncs, donava una mà. És un practicant, no? Una persona en pràctica. Sí, el mm, mateix que és... Eh, ara es diu... Mm, becari. Becari. És una mica treure um, sa dignitat de lo que és la feina, crec jo. És a dir, um, arribar a un concepte de pensar que, que la feina és com un prèmit, i que te l'has de guanyar sigui com sigui i, i has de fer has de demostrar una sèrie de coses inclús que pots fer feina gratuïtament per l'empresa com te demanaven a tu en aquesta en, aquesta enquesta com ho saps en aquesta entrevista de feina cibernètica i bueno, en de d'entendre eh, que la feina és, és un dret que és un dret constitucional a dia d'avui jo és que crec que per una banda la està allunyant molt de l'empresari en el sentit de que doncs l'empresari no té cap necessitat de ser humà, de tenir relació amb els seus treballadors, de treballar aquesta relació. Vull dir, l'altre dia en aquesta entrevista, les persones de l'empresa, que jo vaig eh, veure, pràcticament ni tan siquiera mos, mos xerraven ni mos dirigien la paraula. Mentre nosaltres fèiem això, com a formigues, elles xerraven de les seves coses i tal, perquè consideràvem que ells no tenien res que veure amb el procés, era algo extern i que eren nosaltres els que estàvem allà pues, demandant algo i, i ja veurien la màquina el que diria, no? Però em eh, fa gràcia que després, en canvi, te demanen molta més responsabilitat en la teva feina en relació amb l'empresa, no? El que, lo que vos he explicat. No, eh, he fet un parell d'entrevistes eh, aquesta setmana, he tingut molta sort, les de, bueno, les darreres entrevistes que vaig tenir no sé si van ser fa 8 o, o 10 mesos i aquestes han estat les següents i en totes les entrevistes que m'han fet a part d'una teràpia que m'han fet un, un test psicològic bastant exhaustiu eh, sí que m'han demanat moltes, moltes d'aquestes preguntes no? de què faries tu per l'empresa, què mos pot dur a l'empresa, quins contactes tens, quins es podrien guanyar i tal. I això és algo que abans, a lo millor, pues, no se tenia tant en compte perquè, clar, se considerava que tu eres un treballador i se te devia una certa dignitat, almenys formal, que després a l'hora de la veritat se podrien fer i desfer coses, no? Però, però vull dir ni això, vull dir, les formes s'han perdut completament i tu ets qui ha de portar alguna cosa a l'empresa que és meva. O sigui, tu m'has de venir amb un regalet tu m'has de venir amb unes possibilitats de que jo millori la meva situació per poder donar-te tu una feina. És que la situació està tan dramàtica que, mm, a part de, de, de, de brindar un, un puesto de feina, el que estan intentant és de quina manera el treballador que s'incorpora pot, eh, pot aportar també clients. Efectivament. O sigui, perquè el mercat eh, és pràcticament eh, està encefalograma plano i, i bueno, mm, a veure si a partir de, de, dels treballadors també podem aconseguir clients. Tenim aquí una altra notícia, perdona, no sé si qualcú estava a punt de dir res, però tot va lligat, no? El FMI empeora su pronóstico para España al estimar que contraerá un 1,5% en 2013. Jo mm, no, no som economista ni sé, ni sé res d'economia, però ja sí, d'entrada... El 0,5 o el 0,8? Bueno, ehm, eh, enguany, és 2012. No, la previsió. No, diu que per 2013 serà un 1,5. Mm. Bueno, de moment acabant de començar. O sigui que... Però mm, vull dir que, que després de tant d'anys de recessió, una recessió d'un 1,5% és una bestialitat. Mm. Sí, jo crec que hem d'anar un poc alerta amb eh, l'FMI perquè no fa tant de temps l'FMI abogava per les polítiques d'austeritat com l'única manera de sortir de la crisi i fa no tants mesos deia que Pentura s'hauria equivocat amb això de l'austeritat, que Pentura s'han donat compte que ara l'austeritat no és la solució per sortir de la crisi. És a dir, mos han de fiar tant del que diuen eh, aquestes persones. Mm, si ara diuen que és un, un 1,5%, eh, vas a saber si demà te diran que és un 0,5%. Però per què ho diuen? Jo tinc una cosa a dir a l'FMI. No sé por qué dius eso. Per lo que diu una Macarena, vull dir, ser FMI està bé saber que existeix, porque hem de saber esas persones que nos manejan. Ahora, si mos ve de fiar de lo que, de lo que diu, mm, bueno, si mos ha vull dir, no que <laughs> los hemos escuchado hasta ahora. Y así nos ha ido. De todas maneras, no sé hasta qué punto el, el ciudadano medio tiene algún control sobre esto o le afecta más allá de lo que le afecta a cualquier otra decisión que toman estos poderosos y que a fin de cuentas se, se ignoran entre ellos cuando les apetece. Al FMI lo han ignorado a lo largo de la historia infinidad de veces. Lo que pasa es que estas últimas no lo han hecho. ¿Por qué? Pues probablemente porque a alguien le hacía ilusión seguirle el juego. Pero cuando el propio FMI ha renegado de sus propias decisiones y de sus propios consejos, tampoco nadie ha seguido ese juego. Entonces, claro, hoy en día todo esto se convierte en una parodia tremenda. És una parodia, ho saben tots, però encara així li donen, en els informatius li donen una importància, com si fos l'organisme que té es prestigi. Home, eh, hi ha una qüestió que eh, de cada vegada se, se farà més evident i és de que la gent eh, començarà a cercar informació per eh, eh, medis de comunicació que no siguin eh, els, les quatre corporacions que monopolitzen un pensament determinat, no? Com la marea, per exemple. Sí, hi ha, hi ha molt d'intents, eh, però bueno, la gent s'està... Inclús segur que els, els nostres eh, radio, radioescutxes, se diu? Com se diu? Radioescoltants. <laughs> com? No sé com Segurament que si ens sintonitzen és perquè ja han, han partit d'un grau d'interès per cercar altres maneres de pensar. Home, jo els diria acòlits. M'agrada. Acòlits. Fans. Aprenents. bueno, jo, mm, de tot això, el que em preocupa és les conseqüències. Les conseqüències i les sortides. De conseqüències, bé, mm, si xerrem de que en actual, actualment eh, una quantitat de milions de persones eh, a l'estat espanyol s'estan aguantant per, mm, a partir de, de matalats familiar d'ajuda mútua, sobretot per als jubilats. Quan aquests jubilats eh, deixin de... ja no siguin entre nosaltres, què passarà? Ahir nit <clears throat> estava jo sintonitzant eh, la cera, hablar por hablar. I, i va, va parlar una, una dona de 45 anys que estava molt trista perquè se l'havia mort la seva mare. Vivien juntes. I estava trista per dues coses, perquè se l'havia mort la seva mare, perquè se trobava tota sola, perquè eh, eren molt de temps de viure plegats. A la vegada ella tenia, té una minusvalua mm, molt important, té una, una, una paga de 200 i cosa d'euros i el sou de la seva mare, o sigui, la pensió de la seva mare els ajudava a totes dues a sobreviure. En aquest moment, l'única propietat que té és el seu pis i eh, la, seva, la seva gran... La, la seva vida quotidiana està, mm, bueno, per, basada en que, en que no mm, s'ha trobat amb una desprotecció total. I en aquest cas està molta de gent. És gent que entra dins una marginalitat total. Que, no, que, no, que no coneixia. Una altra data que és important tenir, que ha sortit aquesta setmana també, és que d'aquesta gent que està cobrant els 400 euros, se calcula que entre el 10 i el 15% són gent de classe mitja. O sigui, és gent de classe mitja que abans tenia uns ingressos i una estabilitat eh, prou, prou assegurada i en aquest moment el 10% de la gent que encara pot cobrar això és gent que, que té bueno, el mateix que són els estudiants que ara se'n van, però si, tenen, si tens 40 anys no, no fugiràs. lo que a demanàvem al Niño Becerra men, que han de fer Men, opina? Yo, sinceramente, pienso que nada. Mm, es decir, mm, mm, habrá. Eh, yo, yo, de esto hay estudios hechos. ¿eh? Eh, yo, pienso que vamos hacia una situación en la que habrá un 15% de gente muy productiva, con muy altas remuneraciones. Eh, jornadas de trabajo mm, enormemente dilatadas. Eh, luego habrá un porcentaje de gente, sobre un 25-30%, que serán parcialmente necesarias. Ah, ah, es decir, yo, creo, eh, yo creo que el trabajo temporal va más, o sea, esta, esta, famosa historia de que se quiere reformar el mercado de trabajo para reducir la tasa de temporalidad es un puro mito, porque lo lógico es contratar a alguien cuando se necesita, en un mundo sobre todo productivo. ¿no? un 30% de gente que será parcialmente necesaria y luego un porcentaje de gente que será mm, el resto muy poco necesaria o nada necesaria. ¿Qué se, hará con la gente no necesaria? Pues Bueno, no sé si estáis de acuerdo en lo que digo en Niño Becerra. Ella es economista, en lo cual ya sabemos lo que son los economistas. No, <laughs> eh, es que yo tenía información de eso, de hace un año. ella que eh, havien això, arribat... A... és una entrevista de fa 3 anys. Ja, doncs sí, sí, és que és vigent. Que eh, eh, en els països europeus, amb el 15% de, de, de plena ocupació, de gent que corre de sol a sol i amb ganes i que estigui eh, voto de l'empresa i voto del treball... Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Sí, sí, sí. Aquests poden, poden vertebrar. Després està... Eh, a l'aparell repressiu o a l'aparell administratiu de l'Estat. Mm. De tota manera, això, és un escenari que de qualque manera mm, planteja com se pot seguir funcionant amb un sistema mm, més o menys similar al que tenim, però amb un mercat laboral molt més precari, com, quines serien els lliments? Però jo no veig que, que s'hagi de mantenir realment aquest sistema i aquesta estructura. El manco veig que hi ha que surten altres alternatives. Hi ha alternatives de cooperativisme, de banca ètica, eh, tot això mm, fa... no és nou. Mm, jo tinc amics que ho practiquen a Barcelona fa 20 i 25 anys. Mm. El que passa és que en aquell moment doncs, això està ten tenint... Mm, Aquesta és l'alternativa. Aquesta eh. és una de les alternatives. És que aquí està la qüestió, no?, que, que ja fa molt d'anys que n'hi havia, hi havia gent que ja mm, augurava aquesta situació. Fa 10, 12 anys la gent deia no poden continuar visquent així, con continuem visquent així, o com continuem permitint aquesta situació i no cercant una alternativa, ara estan bé, però d'aquí 10 anys no estaran tan bé. I la gent els deia que eren uns locos i que eren un antisistema i que només volien pertorbar la tranquil·litat de la societat. I, de, i mira quanta raó tenien. Ara tots són locos. Lo guai és que tothom és antisistema avui dia. No, no, no només nosaltres els que sofrim aquestes històries, sinó també els que estan al mando. També són antisistemes. Vull dir, ells no van a seguir en el sistema que teníem. Ara estan fent un de nou. Un de nou, però també un de, de molt antic. Vull dir, el sistema antic i antic, quan dic antic, estic xerrant d'un sistema molt i molt antic quan les poblacions creixien quan hi havia molt de recursos sobtats que apareixien o quan geogràficament hi havia una expansió. Però en els moments en que, en què tot això havia, havia un decreixement de recursos, simplement se deixava morir una part de la població. O, la, o una guerra o una guerra, o vull dir, eh, eh sí, se, se provocaven mm, sistemes per evitar la sobrepoblació. I jo crec que, sincerament, de fet, no fa molt escoltava a una gent que, que de qué tema una certa banalitat y tal, que deia pues que eso havia estat així sempre y que, claro, hemos vivido por encima de, nuestras posibilidades y, por lo tanto, mm, vamos a tener que eh, regurgitar a un sector de la sociedad que ha estado viviendo como paparras cuando no producen nada. Claro, todo eso comienza a ser de, mm, yo Jo també vaig veure l'altre dia unes declaracions del, del jefazo máximo de Nestlé, de la corporación Nestlé, que fa molt d'anys, fa un, ja una sèrie d'anys, ja deia que no entenia per què l'aigua era un dret. Mm. mm. Que s'havia de racionalitzar. Que sí. com a qualsevol, que s'aclara que s'estava aturant i que no li estranyava, que s'aturava perquè no tenia un valor econòmic, però en el moment que ho tingués tot aniria molt més bé. Mm i que per racionalitzar i per controlar recursos i per tenir una estabilitat en els recursos que tenim, que és tot això que demanen els hippies locos, nosaltres ho hem de fer però des de l'altra banda, que és, simple i llanament, no des de la consciència, sinó estructurant un sistema econòmic que ens permeti mm, pues, que la gent hagi de pagar per tot. I si poden per respirar, pues, també. I així no tindrem tanta de gent i així no hi haurà tant de paparres. És que estem quasi en aquesta situació de, de pagar Saigo, que ja la pagam, perquè Saigo més o menys bones, aigua potable quasi quasi s'ha de comprar. Pagant la gestió, en teoria, no? I sí, és a dir, després molta d'aigua perquè, perquè també tenim uns hàbits de consum que, mm. estan, que estan fora de lloc en, avui en dia. Però l'aigua bona, l'aigua eh, potable per veure, la compram. Al Manco hi ha molta de gent que, que l'està comprant i per què no, arribarà un moment, si no ha arribat ja, que comprarem botelles per respirar, perquè l'aigua estarà contaminat i hauran de necessitar un aire més net i, bueno, i, i, i així, tot, qualsevol cosa. A Pequín, només un apunt, fa, no sé si va ser fa dues setmanes, les autoritats van haver de demanar a la gent que se tancés a casa seva perquè els nivells de pol·lució eren tan alts que eren tòxics. Sí, sí. Eh, doncs pues pareix que vagi amb un altre tema. Vinga, trobeu d'això. Todos los grupos llegaban al Parlamento con sus posturas decididas, incluido el PSC que optaba por el no a la propuesta. Y la sorpresa la han dado cinco diputados socialistas que no han seguido el criterio de la dirección y han optado, Iliana Viera, por no votar. Sí, después de muchas horas, incluso días de duro debate interno, la dirección del partido no ha logrado convencer al sector más catalanista del partido. Cinco de los 20 diputados socialistas han roto la disciplina de voto por respeto, dicen. Això és la declaració sobiranista pactada per CiU i es, bueno, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa, segons informa també Televisió Espanyola. I la CUP. Perdona, la? I la CUP. I de són quatre grups. La, la candidatura d'Unitat Popular... No surt la Televisió Espanyola, la CUP. Bé, perquè són els... E, és el cavall de Troia que eh, eh l'esquerra anticapitalista i independentista ha col·locat per primera vegada eh, en, el, en, en un Parlament. I també han donat suport en aquesta declaració? No, no, no. el que han dit és de que un votaria a favor i dos s'abstendrien. Un perquè comenci, perquè la declaració és correcta, però dos s'abstenen perquè no va en el fons de la qüestió, que és eh, bueno, cap a una societat més justa, sobre quin model de, de, de societat catalana se vol i tot això. I ho han fet amb llibertat de consciència cada un dels que han votat? No, o per assemblea. Una... Per assemblea. Sí. O sigui, és un moviment assembleari que, va, eh, que està arrelat en els pobles, sobretot, i que funciona mm, el més assembleari que, eh, que han pogut. Jo el que crida l'atenció és en relació a aquesta notícia de, de que cinc diputats del PSC han, han practicat l'abstenció a la votació. No, és... l'abstenció no. No han votat. No han votat, que és diferent. Bé, no han, no han votat. abstenció, el que han fet és s'han aixecat i s'han anat. Rebaixar, rebaixar el número de participants a la votació. O sigui, abstencions només hi han hagut dos. Efectivament. Dues abstencions i és el que han fet ha estat no votar. Beidó. Sí, no, entendre que ells no sí. participaven eh, a l'acte. Sí, teniu tota la raó. Idò, Absència. Amb aquesta correcció, és curiós com aquestes, aquests polítics que han decidit no votar, és a dir, aixecar-se i anar-se'n, eh, com des del punt de vista ciutadà, jo quan he vist la notícia m'ha creat molta atenció aquesta situació, no? Molts de, molt de ciutadans a unes eleccions optant per no practicar el vot en blanc, sinó no anar a votar a unes urnes. I aquesta gent se'ls diu que, que no participen de la democràcia i que to, amb tot el que ens ha costat aconseguir el dret a vot, com aquesta gent no hi va votar però quan els polítics eh, veuen que la situació els pot posar en un punt incòmode, eh, decideixen no votar perquè, clar, no, no va a favor dels seus interessos i no, amb aquesta intenció no, no, no aconsegueix o jo que ells creuen que és just i té tot, tot, tota la legitimitat del món aquest doble rasero ja saben que els polítics actuen així però aquí ja una vegada més es, es fa palesa aquesta situació per als polítics todo vale i pels ciutadans la mateixa acció minimitzada, localitzada, mm, és un atac i un atemptat contra la democràcia. Sí, tu el que estàs dient és que aquests cinc han practicat l'abstenció, que és, és així el que han fet, és això el que han fet. Jo és que, eh, independentment d'estar d'acord o no amb el Partit Socialista i el que pensa en aquesta votació, que això és una altra història, mm. jo trobo que el que han fet aquests, aquests, aquests polítics és el més covard que podrien fer i des de luego el més incoherent que podríem fer. Vull dir, eh, el fet de, de primer participar d'un partit polític que és representat, o sigui, que mm, funciona amb un sistema de delegació de vot i que és representatiu en el sentit de que tu no funciones per assemblea com fa la CUP, sinó que te deleguen un vot i, per tant, tu en teoria representes un vot que està pactat prèviament, i amb això després sortir en sa consciència pròpia, i en vez de dur-la a, a darrer terme i votar realment el que penses, deixar de votar per no haver d'entrar en la situació de conflicte amb el partit, és ni, vamos, ni, ¿Cómo te lo diría? ni, chicha ni, ¿no? ya es muy gracioso, pero, ni chicha ni limona, ¿sabes? Y ah, no, bueno, pues yo me voy a quedar en un punto en el que puedo decir que yo, bueno, es que en realidad no voté señora. No, esto es una chorrada como un piano. O sea, si tú decides ser un delegado político del Partido Socialista, evidentemente atente a las consecuencias. Si decides no hacerlo, rompe con el partido y haz lo que tengas que hacer. Pero no estos juegos extraños que a todos me parece nos dejan pues con un sabor de boca como diciendo lo que decía Macarena. Aquellos señores, ponen fe, lo que poden fer el que volen i ningú els, els, els demana responsabilitats. I en aquest cas tenen responsabilitat. Toropka és covard. Però és que a més a més el PSC tenia dins del seu programa el dret a decidir. I, i el dret a decidir, mm, o sigui, la declaració eh, que van fer ahir eh, el Parlament no és una declaració que jurídicament se li pugui eh, treure els peus dient no, no, és que està fora de la Constitució ells el que han dit és que mm, com a, com a poble eh, mm, bueno, hi ha una sèrie de, de, de, de qüestions que el que fan és recordar el que són i reafirmar el que són sense dir eh, què volen fer en el futur però si tu no ets mm, no ets actor no pots decidir Clar, si resulta que el poble català ha estat dissolt dins el que és la Constitució espanyola i dins el que és el conjunt de, dels habitants de tota Espanya, eh, ells no poden dir jo sóc, nosaltres som espanyols, però jo sóc català. El fet de, de poder dir jo sóc català no, no, he, no ha estat mai possible dir-ho. És que ells, literalment, el que han aprovat és que Catalunya és un subjecte polític. Sí això és el que han aprovat, sí, que sí. és la primera passa per després desenvolupar aquest concepte. Però diuen, nosaltres som, és el que tu has dit, no? Mm. Nosaltres som subjecte polític i, per lo tant, a partir d'aquí mm. podem xerrar, quan dèiem som catalans, mm. dèiem algo més que el que dèiem abans. Clar, clar. Amb això, amb tota aquesta història, eh, Convergència i Unió pretén llevar-se una mica les busques de la corrupció i tot això que, que li està sortint? Bueno, um... I mm, també eh, va dir si pot ser la responsabilitat, si hi ha responsabilitats judicials o si hi ha... Eh, jo crec que no, jo he seguit un poquet eh, tot el procés i Convergència el que s'ha trobat és amb um, uns centenars de, eh, de milers de, de catalans a l'11 de setembre que estaven en el carrer <clears throat> i, i que els, eh, els, a Convergència els hi ha agafat amb, amb el pas canviat no s'imaginaven que ni per el contingut ni per la quantitat de gent se juntaria tanta de gent. I clar, doncs una de dues, o mires cap a un altre costat i dius això és cosa dels independentistes, amb la qual sí. li deixes eh, tot el pastís electoral futur de, de, mm, per ells, o bé dius... O teus pulles en carro. Clar, a Rio, a Rio Revuelto, ganancia de pescadores, i jo vull a pescar. I què va passar? doncs que efectivament eh, molt, o sigui, el, el 80% de, de, del, del, del, dels resultats electorals eh, han votat per el dret a, a decidir, no per l'estat propi. Però una vegada havien de decidir si sí, els que han, els electors són molt intel·ligents. O sigui, de vegades penses que, que no, però de vegades mm, trobes que sí. I llavors, entre una còpia i l'original, doncs han escollit l'original. I com que el que sempre deia que cap a la independència era Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i sobretot Unió mai ho deien, doncs si ara anem, anem amb el millor tècnic possible que mos dugui cap a, en aquest camí. I per això ells han perdut 12 diputats i, i, Esquerra i Esquerra els ha guanyat. I alerta, eh? la CUP té 150.000 votants. O sigui, de mica en mica, de, de veu a orella, 150.000 votants, que vol dir eh, 3 diputats, que no són pocs, eh? Mm-hmm. Sí, són molts i i, i estan molt poc eh, diguéssim que se'ls va molt poc cas com a força bueno, política perquè sí, però... el que comentava jo abans ni siquiera surt ni el nom bueno, com si no a mi cerca l'ara bueno, surt a Silleta Petita M'entens? No surten però, els titulars. Però quina, quina revista estàs agafant? No, això és, això és eh, la portada de Radio Televisió Espanyola. Bueno, senyor meu, això és... Mm. Efectivament. Mm. <laughs> Fes tu mira. Sí, sí. Quines són les teves fonts? <laughs> No, jo, jo ho plantejo així perquè, perquè me fa... Això és com la COPE. Claro, claro. Jo el eh, lo que pretenc amb això és veure quina informació ens arriba. Ah, vale, vale. I I de Tortuga, doncs, compensa. No, bueno, no sé si compensa. <laughs> però perquè això... Jo no sé si això és el més vist o no, però Mira, bueno, és un dels mitjans més vist. El senyor... El, senyor, el, el, el representant de la CUP eh, el dia de la investidura li va dir al president per la independència mos trobaràs amb la mà espessa, eh, estesa. Contra les retallades mos trobaràs amb el, peu, amb el puny tancat. I el problema que té Iniciativa per Catalunya és que li ha sortit un cosí germà més coherent eh, que no va de trampes. No va de trampes. El s'ha descol·locat una mica, no? No, no, bueno, els està ajudant. Els està... No, el que no farà sí, serà... Depèn ja de, de la intel·ligència que tinguin ells per, per fer feina per lo mateix. Els, no? els socialistes de Catalunya són els que ara s'estan quedant amb un, amb un espai més estret, perquè eh, per un cantó els hi menja Esquerra Republicana i per un altre cantó els hi menja Iniciativa per Catalunya. I ells queden enmig, sense, a més, sense... Ni carn ni peix. Sense pronunciar-se. I si els catalans eh, tenen aquesta discussió de que se qüestionen el seu dret a decidir o la seva pertenència a l'estat espanyol, els inglesos fan el mateix la Unió Europea. please welcome the Prime Minister of the United Kingdom. David Cameron ha aprovechado el mejor escenario posible, la audiencia más selecta, para explicar su mensaje. Ayer dio un discurso sobre el lugar de Gran Bretaña en Europa. No se trata de volver nuestras espaldas a Europa, sino todo lo contrario. Se trata de cómo conseguimos una Europa más competitiva, más abierta, flexible y cómo asegurar el futuro de Gran Bretaña en ella. que faig que durante han I ara l'europeisme sabeu que és una que és una mentida més, una gran mentida. Bé, els catalans, el que durant mm, tota, una, tota la transició han intentat que, que Espanya funcioni. I quan han, han vist que si hi ha corrupció a Catalunya, molta més eh, la, ten, la tenen per la resta, doncs mm, s'estan cansant. Mira, ahir se, van posar un exemple. Tu vas amb bes a sa nostra, ¿vale? i deixes 10.000 euros. ¿vale? I dius, mira, eh, deixarem d'aquests 10.000 euros deixarem 3.000 eh, per ONGs i els 7.000 són meus eh, per els meus gastos. Eh, mes de gener toca cobrar una part d'aquests 7.000 i te donen eh, un 70% i l'altre 30% te l'has de financiar. Aquest és l'exemple. I a més a més li has de fer referències en el banquer. De totes maneres, ja penso que... Bé, amb això sempre les informacions són, són complicades, però eh, difícilment Eh, és a dir, la corrupció està molt ben instal·lada a tots els, a tots mm. els mitjans, és a dir, a tots els sectors, inclús a Catalunya, tant a Espanya com aquí a Mallorca. Eh, mm, és una, és una, és una cosa que difícilment s'erradica mm, eh, cercant com més autonomia o més eh, no sé, independència o, o separança d'Espanya. És una altra és una altra lluita, diguéssim és un tema distint. Mira, jo te posaria un exemple des per què trobo que la societat mm, civil catalana eh, contestatària eh, té una salut més important, està, té un, un benestar social de, a nivell de salut eh, superior a altres, altres indrets de l'estat espanyol. Han aconseguit 150.000 votants d'una opció anticapitalista que ho diuen d'aquesta manera. I que van vestits de carrer eh, i en samarretes que... Mm, o sigui, per una banda. I per una altra banda han aconseguit crear una xarxa de cooperativisme i de banca ètica molt superior a la, a la d'altres indrets. Vol dir que o sigui, la, contest la contestació a, a, a, en els grans mercats eh, comença a funcionar. Seria interessant conèixer Pet dins Catalunya i també dins altres regions. Eh, no sé si va ser... En, no, no, no era en aquesta tertúlia, però eh, varen parlar fa uns dies amb, amb persones que havien estat a, a unes iniciatives que se fan a uns pobles de Navarra, que són mm. ocupacions de pobles mm. i que funcionen d'una manera molt autònoma, que també van per aquesta banda. A lo millor Catalunya, que deu estar més poblat i té més, diguéssim que està menys aïllat, és més notori també i, se, i és més fàcil de copiar o se contamina, se contamina més. En canvi, per aquella part del nord de Navarra, pues, mira, se, s'enteren ells, si no... Però és que eh, dins de, del País Basc hi ha experiències de cooperativisme molt interessants. Bueno, la cooperativa, la cooperativa Mondragón, la, la cooperativa Mondragón que és la més grossa d'Europa. De, de, de, fa, de fa no sé quantes dècades. Sí, sí, sí. És a dir, i... Home, a Catalunya hi ha, hi ha moviments, potser no en el sentit laboral i de treball i de producció, però hi ha Camp Masdeu, per exemple, mm. que és una experiència Mm, d'ocupació eh, cooperativa molt interessant i ha que dir també que Catalunya, a part de tot això que estem xerrant, hi eh, ha una cultura associativa i de xarxa, xarxa social que s'ha mantingut en els temps vull dir, i que aquí, per exemple, aquí a Balears s'ha anat eh, s'ha anat eliminant de poc a poc, vull dir, fins en el punt de que avui dia, per exemple, l'associació de veïnats que havien tingut tanta predominància en els anys 70 i que havien tingut sempre eh, la mà un poc a tots els àmbits de la societat civil, eh, aquestes entitats, si no han desaparegut, han quedat com algo lúdic, festiu i, i en poca... Eh, amb poca relació realment amb, amb els ciutadans. Vull dir, la idea de que tots ens podem juntar per fer coses està molt més present a Catalunya i tant així que, que els perfils laborals relacionats amb aquestes històries, tipus educació social, tipus treball social, tipus animador sociocultural, eh, tenen realment un sistema eh, de xarxa creat que funciona i que funciona molt i molt i molt bé, que és referent d'Europa allà a, a Catalunya. Vull dir, això és algo que se nota després a l'hora de la veritat quan la societat civil respon en aquests reptes. Per exemple, a nivell de serveis socials, eh, que mm, per l'estil de, de fer eh, de, de, de donar a la, a la, a la iniciativa privada eh, de, o sigui, delegar a la, a la, a la iniciativa privada competències eh, de fa molt de temps que, que s'ha fet a Catalunya. I n'hi han empreses d'iniciativa privada que són eh, d'empresaris per treure dobbers i n'hi ha empreses que són participatives i que, i que, i que tenen un, un, un, compo un component social eh, estil ONG molt important. Sí, igual que diem de parlar de la responsabilitat de les empreses i la economia del, ben, del bé comú, com diuen Christian Felber. Volies dir qualque cosa, Magdalena? No, res. Mm, volia tornar a la idea de, del Regne Unit i, i aquesta declaració seva de fer un referèndum per decidir que els ciutadans deci decides quin, si volen continuar formant part de la Unió Europea o no. La Unió Europea, per suposat, ja s'ha pronunciat dient que no suposa ara un risc, ho han dit més o menys com aquestes paraules, però que estaran atents perquè a la llarga això pot suposar una, una, una desfeta de, de la Unió Europea. Una desbandada. Sí, jo... dos qüestions. De què sorprenen, per començar, de què et sorprenen si ara la Unió Europea, tot i que li hagin donat el Nobel de la Pau, de què et sorprenen que la gent eh, vegi estar a la Unió Europea més com una, com una desgràcia que més un com, problema, una, no? com un avantatge. I segon, el Regne Unit o des del meu punt de vista, jo sempre l'he vist com no té res a veure en la Unió Europea. De fet, ja en l'arribada de l'euro, ells van decidir no adquirir aquesta moneda, però consideraven que seria més un problema que un avantatge i un inconvenient. I mira, han dado en el clavo, com en dice. Finalment han de burro, no? No, no tenen res a veure amb la Unió Europea, perquè eh, han d'estar a la Unió Europea només perquè sigui una cosa econòmicament o socialment eh, ben vista, quan ja ni tan sols és ben vista. Jo crec que ho podem deixar així i si qualcú més té qualque cosa a dir... No, tenim cap... coses per, per, per altres programes, no? Per altres programes. Molt bé, idò... de... aquí queda el tema. Moltes gràcies a en Carlos, a en Cap Lluís i a en Macarena i vos esperam una altra setmana. Esperem que sigui la pròxima setmana en aquest programa paraula de tortuga, en el que, com ja sabeu, no aclarim res, però passam una estona. Adeu. Suena en el aire ayer la oí Aunque tú estés lejos de aquí Sigues creciendo rescatar toda tu piel. Puedo perderme en tus caras. el primer mitjà de comunicació que et vengui al cap. Ràdio. Un animal? Tortuga. Ràdio? Tortuga.